Сіняя ноч стаяла каля дзеравяных сцен. І спакой яе быў чулым і глыбокім. Пахла ноч сном голых дрэў і сінімі адценнямі хмурнага неба. Вільготны снег паволі падаў на белую зямлю. За сцяною у суседнім садзе, зімавала клёваныя дробнымі птушкамі сухое зелле. Святло вузкаю істужкаю падала на яго праз аконца, што высечана было в адным бервяне ў сцяне. Лямпа вадрынцы вісела на тоўстым дроце, прытульна свяціла на стружкі, дошки і чорны ў кутках ток пахла смалою і габляванымі дошкамі. У вясёлым святле лямпы гаспадарліва свяціліся сабастыянавы вочы. Мікалай габляваў смольны кант у тоўстай дошцы. Плечы яго варушыліся пад рудою жакеткаю, голас быў сталы і словы павольныя. От бо хвоя моцная была. Гэта ж гэтакія дошки. Тут не то што з паўтарачак, каб з цалёвых трону узбіў, дык трымала б не то што тры, а чатыры аршыны зямлі. Сабастыян стараўся надаць свайму голасу як мага больш адценняў жартаўлівасці. Добра, кажа, і з цалёвых, каб збіў труну. Дык на тамашоў век хватило б. Але твар яго быў холодным. Цеплыня і огоньнь гарэлі ў ім у глыбіні. Алесь, мераючы дошки заўважыў: « Вы часта бераце за гэбель. Сабастыян перш помаўчаў, пасля адказаў: раз у год. Часцей не бяруся, а то і яшчэ радзей. Я некалі замаладу. Як у нябожчыка бацькі наўчыўся сталярству, Дык ад таго ніколі і не бяруся. На гаспадару, ўсё трэба ведаць. Што ўмець меж, Дык за плячыма не насіць меж. Я і цяслярствам магу займацца. Стоячы каля зачыненых дзвярэй Миколай за курву, А лесь усё выміраў дошкім. Доўга яшчэ будзе цягнуцца ночь, пакуль не засінее дзень і пакуль будзе гатовы тамашу апошні дар жывой зямлі і блізкіх людзей пахучае смалою труна. Снег ідзе, сказаў Миколай, але адлежны снег. Добра будзе гэткім надвор'ем дол капаць як гэта пазалетасць была пісарыха памерла Дык я капаў от бо было надвор'е мороз кавыш каб не ўзялі бутэльку гарэлкі дык прапалі б мы гэта з александром капалі колькі я за свой век людзям магіл папакапаў у некалі табе выкапаюць. Чаго ты гэтак баішся, А дзякуюць, Ды выкапаюць. На зямлі ж валяцца не буду. Цяпер кажуць, у гарадах дык не хаваюць, А як? Паляць, Паляць? Гэтакі, як кажуць, ёсць ні то печы, ні то так нешта пристроенае гэтакае. І знаку няма, адно жменя попелу застаецца. Я згадзіўся б, каб мяне спалілі, а не закопвалі ў зямлю. Тады ўжо ўсё роўна. Чорт яго ведае, як гэта з чалавекам. Тры аршыны зямлі наваліць. От чалавечы лёс. Жыве, жыве! Дым з мікалаевай папяросы востра запах па ўсёй адрынцы, Сабастыян дастаў з кішэні капшук. Закуры алесь. Давайце это ў цябе алесь бацькаўскі варштат застаўся бацькаўскі твой бацька таксама быў добры рамеснік працавіты быў чалавек як гэта вы з тамашом кампанавалі гэта адзін стары другі малады кампанавалі б Ці праўда, што Тамаш усё скардзіўся на старасць? Як? Зайздросціў табе, што ты малады, Жыць, кажа, хачу, а тут старасць. От бо быў чалавек. Праўда. Праўда, дядзька Сабастыян скардзіўся, жыць хацеў. Яму трэба было, яшчэ пажыць. Дзіва, што трэба. Сякаму чалавеку трэба пажыць. Мікалай узяў руки пілу, прысеў на заперыну і сказаў: « Усякаму? Не, не ўсякаму. Ёсць гэтакія, што адно паскудзяць жывучы. Паскудзіць свет, псуе кроў людям. Дык гэта не шкада, гэтакага, каб прыйшлося і забіць не грэх, не грэх не. Сабастыян падумаў, сказаў: « Можа, яно і гэтак. На свеце гэта, як чалавеку здаецца, што грэх, а што не грэх. Хто гэтыя грахі установіў. Моўчкі пачаў габляваць. Не мікалай за лесем паселі на дошку, пачалі гладзіць яе бараном. Сабастаян гаварыў: « От сястра моя Наталя, або хоць другая Наталя, братавая Матвейха. Адна сухот памерла, а другая таксама не дажыла свае пары. А чаму не дажыла пары, чаму памерла? Хто ведае? Сухоты, усялякія хваробы, А ад чаго гэта? Жылося, скажам дрэнна. А ад чаго? Жылося дрэнна. Нехта ж потом виноват, что некому живецца дрэнна. Як гэта каб не было каго, ці можа там чаго вінаваціць, што нехта умирае, а не жыве. О табе тут ты праўда. Шукай тут праўду. По-моойму гэтак. Ты, Миколай от, быў на вайне аж некалькі год. Забіваў ты там ці не забіваў, Але гэта каб сам ведаў, што от забіў чалавека гэтак. Ну і што ты думаў тады? Нічога не думаў бо можа за тым что гналі цябе каб забіваў а каб так сам ведаешь каб сам и сам забіваў коли было ну и что одно баяўся пасля каб не попасціся бо ўсё роўна ж каралі б а тым часам вельмі горна было б. Бо сумленне ў самога перад сабою было чыстае. Вот як тут гавару перад вами. Ведаў, што праўда во мне была. Чуў гэта і цяпер чую, ведаю. І нічога, нічога, не папаўся і спакойны быў. І нічога цяпер не думаецца ніколі. Думаю адно, што ўдалося і добра. А калі гэта было? Даўно яшчэ зусім маладым хлопцам быў. Перад прызвамі яшчэ, яшчэ як у бацькі жыў а жыць там лішне не было на чым. Дык за парабка застаўся ў двор. А вядома, што гэта ў двары парабак. Я рабіў усё, як мае быць тое, што ад мяне трэба было. Дык я стараўся, каб абы як не было. Бо сказаць, любіў я страшэнна работу на полі. здаровы быў малады, А там быў аканом, які ўсё хацеў выслужыцца, ды ўсё даносы рабіў. Ні ліха, ні бяды, нічога там у нас у парабкоў і не было, а ён усё нагаворваў. Дык як прыйдзецца расплата, Дык нам і не дададуць колькі рублёў кожнаму. У таго кажуць, паўморга дрэнна зарана. У гэтага коней недагледжаны і схуднелі. У трэцяга прагул вялікі. Ведаем мы, што нічога гэтага няма, што ўсё гэта работа аканома, але ж нічога не зробіш, не дадаюць пенсіі. Мы туды і сюды нічога не памагаем. А ён, бачым, праз нейкі час пачаў выслужвацца, падвысілі яму пенсію, далі памочніка. Ох, каб ты згарэў! Гэта нехта робіць, а нехта на яго рабоце выслужваецца. Тут мы і згаварыліся прыкончыць гадзіну, хлопнуць капы духу не указаў. Так мы ўдвух і ўзяліся за гэтым. Толькі ў дух і ведалі самі нікому нічога не гаварылі. Нас 10 чалавек жыло ў фальварку, дзе ён жыў, А кожную суботу ён за дзве вярсты ездзіў конна да пана ў двор на дыспузыцу. От пасля работы мы заселі ў кустах, узялі гіру і чакаем. Пайшоў якраз дожджык пад восень справа была. Ну, зусім прыцемак быў, як ён ехаў сабе паволі. Тут ма яго ў кустах на дарозе, і прыкончылі. Гіраю ззаду ў патыліцу, дзе ўбануў і ўсё. Прывязалі каня за куст так, каб адвязацца моха самі нішачкам дадому. Як нічога і не было. Павячэралі, ў карты селі гуляць, як заўсёды ў суботу, каб падазронасці ніякае не было. Конь праз гадзіну, якую адвязаўся і прыйшоў на атаву за садам. Тут яго ўбачылі, паднялі гвалт, ушушукаліся і найшлі таго у кустах. Пападрыжэлі мы гадоў два. Всё скрабло на сэрцы, каб як не выявілася. А пасля все прайшло. Ніхто нічога не дазнаўся. А то яшчэ як у салдатах служыў я. Плюгавенькі быў у нас гэтакі падпрапаршчык, смаркаценькі смердзючым здаваўся нам усім. Это ўжо у першую рэвалюцыю. Раней дык пагонамі ўсё сваімі казыраў. А гэта, чуючы, што пагонаў недалюбліваюць, без іх пробаваў франціць. Тады сама што армія пачынала разбягацца. А палкоўнік у нас быў, хоць і палкоўнік, але свой хлопец. Сам нават рэвалюцыйную работу вёў раней. А тады, як гэта ўсё было, дык нагаворваў нас усё супроць керанскага. Рэвалюцыянер быў. А гэты падпрапаршчык все яшчэ трасца яму выслужваўся. Ці, можа, гэта якая-небудзь іншая думка была тут у яго халлера яго ведае. Нас некалькі чалавек увесь час яго недалюблівалі не паважалі ну бо вельмі ж дурны быў Дык ён на нас усё нагаворваў палкоўніку, што мы супроць рэвалюцыі, што мы з дому нейкія хутаранцы, як цяпер кажуць кулакі. Дык нам выгадна гэтае царскае там ці якое. З'есці хацеў нос у халера всякими способами поклёпы узводзіў зняпраўджваў словы хто что скажем гэтакая зараза была паршывая гнілая тут у чым крыўда была у тым что зняпраўджа на ўсё калі мы я от дык парабак з ног до да головавы за рэвалюцыю то А ён гэтак нагаварыць здолеў, што яму і поверылі, Каб гэта праз гадоў два ці праз год пазней, дык забралі б як миленькага, А тады Дык палкоўнік наш глядзеў на нас коса. Пакуль пасля сам не ўбачыў, што ўсё гэта паклёп. А той все выслугоўваўся, ці халера яго ведае, што яму і недорага была рэвалюцыя. Аб справе ён і не думаў, але от брахаў. Дык мы таксама яго цокнули, не ўспеў змыцца. І скончана дело, і спакоен спакоен зноў міколай адышоўся да дзвярэй са стружак на голы пол і стаў закурваць уверсе над дзвярыма прашчыліну упала мяккая сняжынка раставала на гарачай мікалаевай і руцэ. І вот яны ўсе ў трох сышлі са стружак на голы ток да дзвярэй закурваць. Сабастыян адчыніў дзверы, глянуў на ноч. Цемень была замест неба. Пасля лямпы яшчэ цямнейшым здавалася ўсё. Толькі в асветленай лапе непрыкметна было. Снег падаў радзей, злепленымі камякамі ападаў з голых і груш напроці варот каля плота. Это яшчэ мусіць твой дед алесь садзіў гэтыя грушы. Але бацька расказваў: Я іх як і запамятаю, Дык усё гэтакія ж стаять. Але снегха тамашу дарогу выбелю. Памаўчалі. Сабастыян зноў сказаў: « А от потом добра кажа тое самае. Ці хавай ты яго, Ці спалі, Все роўна не ўстане. Не ўстане. Чаго лезь зажурыўся? Эт, так сабе. Тамаша шкадуеш. Шкада. Ён вельмі з табою кампанаваў. Все ж дзівіліся, як малады ўсё роўна быў. Алесь маўчаў. Нейкі дзіўны быў чалавек. Сабастыян прайшоў па двары, глянуў на вуліцы, На вуліцы відней, здаецца. Сабакі недзе далёка брэшуць. Невядома, калі хаваць будуць. Хто гэта? Цёмная постаць прыпынілася каля Савастыяна. Клемусь, ці што? Ён, алесь тут, хадзі сюды. Учатырох увайшлі в адрынку, клемусь расчырванеўся, распіліў ватовую картовую жакетку. Ча ты ходзіш? Дадому іду, поздно, Ка скончыце? Пад дзень скончым. Марудзіце. Сабастыян жартаўліва пакрыўдзіўся. Эй ж ты, марудзіце, Это я так голова мару дзеце з рэпетыцыі іду ад скварчэўскага ужо за поўнач першая гадзіна заходзіў да тумаша у галавах свечка гарыць сестра яго рыгорыха паставіла прынясла і паставіла галосіць на ўсю хату а то яшчэ стане на калені і моліцца всю ноч кажа буду моліцца галосіць што нават свечки няма дажыўся кажа тамаш стаіць перад ім на каленях і валасы на сабе рве і народу поўна хата бабы і старыя спяваюць царкоўныя песні под поўнач пачалі трохі разыходзіцца але вон што робіць клапоціцца ўсё. Прыгаварыў Вашыновіча яшчэ з некім дол капаць. Вашыноіч прыходзіў маліцца па тамашу, на каленях перад ім памаліўся, заплакаў і пацалаваў тамашу у нагу. У белых панчохах ляжыць тамаш. Сабастыян сказаў: « Жывучы дык найбольш у лапцях хадзіў. А гэта ў белыя панчохі ўбраўся небарак. Эх, ты ж жыццё чалавечае. Дык кажаш рыгорыха галосіць, але спамінае ўсё, як жыў тамаш, як жыў. Выкалупвае ўсё, што калі было, што? от калі не еўшы быў калі не піўшы як жаніўся дзяцей хаваў як жылі ў хаце як сварыліся як мірыліся клемусь помаўчаў аддыхаўся один раз убачыў быў што ў мяне кніжка за папружку засунута Дык ён на ўсю вуліцу запытаў нейкага, Ці бачыў ты кажа, каб трымаць на пупе кніжку і чытаць і сам рахоча жартаўлівы быў. Ну я пайшоў. Зачыніліся дзверы, ноч маўчала за сценамі. Усё гэта таксама свяціла лямпа, таксама пахлі смалою стружкі і дошки, зноў заспявалі два гэблі, стукаў малаток. Яшчэ прыцемкам скончым, дзіва што, і помаўчаўшы дадаў Сбастыян. Эх, як яно ўсё робіцца, Тамаш! Эх тамаш нагнуўся аж да самай дошки абвіслымі вусамі і выкалупліваў з гэбля стружкі. Твар у яго цвёрды абдзьмуты ветрамі холодны, і нічога, здаецца, не можа адлюстравацца на ім тое, што жывей кіпіць недзе далёка у глыбіні. Зноў гаворыць сабастыян, сырыя дошки. Калі ты іх алесь пілаваў, это не мае. Лявон прывёз яшчэ ў дзень учора. Сырые, як ты не даганяй, все роўна некалі ўлетку тамаша хата рассохнется на яго век хопіць алесь гулка стукае малатком заганяючы новыя цвікі сырыя дошки